Я серце тобі віддала, та в різдвяну ту ніч його ти розбив. Нині це серце від сліз врятує лише достойний.